ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل السلام عليكم ورحمة الله يو لاربا sha bakwai ga watan rabi'un ithani hijiran maiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekaru biyar? wanda ya daidai da ɗaya. ga watan Nuwamba haihuwan annabi Isa yau shekaru 2023 wannan shine majalisinmu na hudu cikin karatunmu na kuma muhadaranmu na abinda da ke ta'alluki da dajjal almasihu dajjal wa fitanuhu cikin 505 masjidul ikhlas Allah madaukin sarki mana jagora a mun tattauna masail guda biyu muna cikin na uku ba muna cikin na uku ne muna cikin karatun wannan hadisi mai tsawo hadisi na abu umama albahili haka ne ba sai lokaci halinsa muka saya a inda ya ce هذه الأيام الطوال كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا أنا نينا جمك سيابا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شي قبل حديث كان مايكي صلى الله عليه وسلم يجي فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا أكاني با فيكون kenan bayan zuwan wato da bayyanar dajjal ya bayyana annabi isa ya sauka ya kashe shi haka ne ba kuma bayan ya kashe dajjal wadda wannan hadisin shi bayani ne kawai yake akan dajjal da fituntununsa ne bai lam yu'arrij akan matsala ta ajuju ma ajuju. hatta idha futi ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansiluna to bayan da annabi isa ya kashe dajjal abinda zai biyo baya shine ya'juj wa ma'juj qabilu biyu ne wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu warancan su ma bayan kashe dajjal ne za su bayyana to sun sun bayyana sabida yawansu Allah subhanahu wataala zai ce wa annabi Isa tofa akwai wasu mutane waɗanda suka bayyana wadda waɗannan ba wadda zai iya da su saboda haka shine Allah zai yadda zai yi ya kare bayan samomini a wancan lokacin sai a halakar da ya juju bayan da kuma an Allah madaukin sarki zai tura ruwa zai wanke duk inda dajjal suka yi barna to anan ne ci gaba da bayanin da zai zo anan ji wannan bayanin ba fayakunu isa to a nan lokacin kafarci da dajjal da ya'juj wa ma'juj duk barnan da wadda ka sani abin nan wadda ke bayan kasa babu duka sun gushe kawai musulmi da musulunci ne kawai ya rage fayakunu zai kasance isa bin maryam isa dan maryam alaihi salam fi ummati a cikin al'ummata hakaman shugaba adalan mai adalci hakaman adalan wa imaman muqsita hakaman mai gudanar da hukunci adalan adali wa imaman shugaban muqsitan mai yin adalci alqistu wal adlu ma'anansu kusan abu ɗaya ne a nan gurin tukenan annabi isa shine zai zama shugaba cikin al'umma ma yake sallam ya duk salim wannan cross da ake sa a kan coci da wadda suke sa a abin wuyansu annabi isa zai gama da shi ba sun ce shi ne christ din ba suna cewa wannan annabi isa aka rataya to shi farko abin da zai yi ma zai gama da cross zama zai kusar da shi gaba daya abin nan ya duk saliba wa yadbahul khinzir zai gama da kuma aladai alade za su zama babu ma a bayan kasa kenan gaba daya babu balle za a ci kaga yanzu fa su sabida fada da Allah ne suke cin aladen amma ba aka ba likitocin ma sun fada ba ai sun fada alade gal abunan yan tana da matsala ga lafiyan dan adam an sani amma kuma ana ci to ai dama kafiri shi yawancin su su dama komai nama ne ba komai nama ne a gurin su ya dukku saliba wa yadhbahu al-khinzir wa jiziya zai saukar da karban jiziya kenan karban jiziya tax kenan a gurin kafirai za a daina karba asali jiziya ita ce musulmi in sun kafa daula hmm? daula ta musulunci addinin musulunci shine da iko shugabanninsu da saura gaba daya musulmi to waɗanda suke ba musulmi ba kafirai da suke wannan daular aiso a karkashin daular nan suke to za su yi rayuwa bisa ga tsarin da musuluncin ya yadda kuma jininsu da mutuncinsu musuluncin ne zai ƙare, amma za su biya tax wannan shine musulunci baka shiga musulunci ba to ba za ka rayu da izza a bayan kasa ba ko kuma a doron kasa ba mun gane wannan ba kana mushriki kuma ka rayu hankalinka a kwance fi izzatin wannan ba zai yi ba inda yana so mutumin ya rayu da izza to ya bi Allah ya kadaita Allah sannan ya rayu da izza shine hatta yutul jizyata an yadin wa hum saghiruna jona bayani ba yawwa to kaga wannan tax da ake karba asali kenan a musulunci tax a gurin wa ake karba a gurin kafirai ne ake karba ba a gurin musulmi bane ba saboda haka yanzu wannan sadin da ake yi mu dama yanzu ai an zo an kifar da abubuwa ko komai sun da abin nan sun abubuwa sun bace ba ka ba kai da wheelbarrow kana tafiya wani shi kayan shi magaba da dubu biyar ne wani dubu uku amma wani ya zo yana karban tax a gurin shi ko ba haka bane wannan ba musulunci bane in ji wannan bayanin ba kaka kuma su kafira in kaje kasar su su talakawa ne ba su da arziki a su a jikin talakawan ne suke sosan kudin su abin nan su gina ga abin nan garin haka suke yi ba amma mufa in ka zo najeriya ka zo arewa ka zo nan abin nan afirka akwai arziki ba to ba za mu yi amfani da ita ba mu ciyar da su ciyar da abin nan talakawa amma suna bin tsarin wadancan wadda suke so wannan ba su da dukiya ba su da arzikin kaga wannan marashin kan gado ne wa yad'u jizya wa yatruku sadaqa zai daina karban zakka kaje wannan bayanin jizya za a daina karba zakka za a daina karba fala yus'a ala shatin wala ba'ir wanda ke da shanaye da sauransu sa ko saniya ko abin nan rago ko awaki ko menene ma dai wala ba'irin haka wanda yake da rakuma ba za a mato mai karban zakka ba zai je ya tsaya a kansa ba to menene jawo wannan kudin in an karba ba inda za saka ne haka arzikin zai zama wato in kun karba zakkan in kun karba dukiyan ba inda za ku saka mutum ka je ka ba shi duk zakka ma zai ce to ina zan sa ni ma gashi na cire jiya ban san inda wato ban samu wanda zan bayar ba haka shi yasa zai daina karba kai abdullahi ka cire ka yi yawo a cikin fafa baka samu ba ka yi yawo a maiduguri kaf baka samu wadda za ka ba shi zakka ba kowa ka ba shi ya ce ina zan sa ni ma jiya na cire ba wanda ya karba haka arzikin zai zama ji wannan bayanin ba wai ana ba ba nufin kawai za a daina karba ba a'a maqsudin da me yasa ake karban zakka tu'khadhu min al-aghniya wa turaddu ila al-fuqara al-muhtajin ba fa idza zala al-muhtajun fa ma fa'idatu az-zakah masu bukata in babu mai amfanin zakka babu kaji albarkan bin Allah ba وفلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وترفع الشحناء زاء gusar da adawa a tsakanin mutane ba wanda yake jin haushin wani wata baro da ba wanda ke kiyayya da gaba ga wani kai da abokinka kai da dangi kai da makwabci zaman lafiya za ku yi nan ga ba tashin hankali kenan ba abin da za ta hada ku ku yi gaba da juna kenan to tun da kudin da yawanci gaba akan me ake yi na ba kudin ba to kudin ma kai ka ce da zakka kana ganin wannan mabukaci ne ka je ka ba shi kudin ya ce maka to ai ma yau sati ɗaya fa ina ta yawo ban samu wanda yake abin zai karba ba to wannan me zai yi da dukiyan ba abin da zai yi to tun da dukiyan mata ishe mutane mutane ba abin da za su yi ba abin da za ta sa ƙiyayya a tsakaninsu yanzu waɗannan mutanen da suke sayar da ƙwaya su sayar da su sayar da wannan su sayar da kaza in suna da dukiyan na fitan hankali za su yi wannan kasuwan ne ba za su yi ba suna yin ta ne saboda kudin na dama kawai da dan adam a khuliqal insanu ajula ne shi abin da zai samu kudi da yawa shi yake so ba ya rayu bane a'a yayi wasa da kudi ne wa tunza'u humatu kulli dhi humatin duk abin da ke da dafi da dafi a jikinta kenan dabbobin da akwai dafi a ta tattare da su poison kenan zai zama babu dafin nan ba poison din tattare da shi hat kenan wannan asalin zaman lafiyan kenan hatta yudkhila alwalidu yadahu fi fil hayya har yaro zai sa abin nan ya sunsa a bakin maciji falata durrahu ko kuma falata durruhu ba za ta cutar da shi ba kun bi Allah kenan wato firrul walidatul asad yarinya karama kenan an je zu ta bude kofa ta shiga inda zaki yake wasa suke yi da zakin ba zai cutar da ita ba haka mutane za su zauna lafiya fala yadurruha ba zai cutar da ita ba wa kunu dhi'bu karkaci ba fil ganami. a cikin abin nan awaki ko ka annahu qalbuha za ta kasance kamar ita ce kare wadda suna abin nan suke kiwo ba suna da kare ba karen ai ma abin nan an karantar da shi an nuna mashi kiwo yake baya cutar da su in wani abu zai abu kuma zai busar da abin ba zai kawar da abin to shi kyarkacin ma haka zai zama ai waɗanda suke kewa a abin nan ajeji sun sani ai inda in akwai wanda ya kasan yana kewa a abin nan ajeji ka tambaye shi akan kyarkacin me yake abin nan me ke tsakanin su ne da daddare ya kwanta ya yake hmm? ba yana jira ba in ya ji murya ma yana Allah Allah kar ya zama shi ba to shi zai zama kaman kare ne a cikin dabbobin wa tumla'u al-ardu min silmi kama yumla'u al-ina'u min al-ma' wa tumla'u al za a cika ita kasan kenan rayuwar mutane minas silmi daga zama lafiya da aminci kama yumla'u al-ina'u min ma kama yadda kwano ake cika kwano da ruwa hmm? in ka dauki kwano ka cika shi dam hmm? in ya yi haka in ya yi tangal tangal zai zube ba to zaman lafiya da peace haka za ta cika duniyan kenan wata kunu, haka ne ba wata kono kalimatu wahida musulmi duk bakinsu zai zama a hade akan milla daya alkalimatu wahida kenan ba wanda zai ce shi ah, ba zai ba kan shi suna ba ba wanda zai ce shi an sani ayi. ba wanda zai ce shi kaza kowa wane ne musulmi ne musulmi bi ma'anar kalimati musulmi na gaske musulmuna lillahi ta'ala ne amma ba wanda zai ce kan shi ko shi izala ne ko shi ɗarika ne ko shi salafi ne ko shi kashafandi ne ko shi maturdi ne ko shi kullabi wannan duka ko murji'a ne ko kadari ne ko jabari ba wanda zai fadi ko abinan nan zai intimai ga wata aqida kowa na lillahi ta'ala ne wata kunul kalimatu wahida to ga annabi a cikin ku fala yu'badu illa Allah ba bauta kowa sai dai Allah kaga asalin tauhidi za a yi kenan waɗannan da suke yin boka suna jawo mana bala'i a bayan kasa hmm? dukkan sa zama babu ai boka yin nan ba bala'in da suke suka jawo mana kuma suke jawo wa Allah ne kadai ya sani shi yasa addinin musulunci in an kama mutumin da yake boka bokanci yake yi eh za kai shi ne za tashi kanshi za kashe shi ne kawai saboda yana jawo wa mutane bala'i ne za su raba mai gida da ɗan gidan shi wadda ke sarrafa masa al'amura za a raba tsakanin mace da miji ha mai mulki a raba shi da mulki haka ba abin da ba su yi ai in ka ji irin waɗannan labaran sanannu ai ba ka gani ba malamai su shek ma'amul mustapha da sauransu wani lokaci saboda abin ta yawa za su je mutumin da ya yi kawai allah ya mayar da abin kanshi abin ne ta yi yawa in kaga malami ya yi fushi abin ta yi yawa ne Tun na ta ha sai ga kasan za ta cire tsoro wato albarkunta bi ahdi adama ai kama tunbituha fi ahdi adama alayhi salatu wassalam zamanin annabi adam yadda in ka kayi shuka yadda alkhairan nan suke fita to haka a wancan lokacin in kayi noma arzikin zaka same ta hatta yajtami'a an-nafaru hatta waga masu yawa za su taru alal qitfi min al-'inab haka ne ba ok haka na sallar na abin nan akwai na nabari ba fala yi illa illallah haka ne wa tad'u al-harbu awzaraha haka ne wa tad'u al-harbu wizirun a wuzarun nauyi ba wata zaul al yaki za ta saukar da nauyin da ke kanta kenan an daina yin yaki me yasa to an gama yakin babban yakin kenan shine me tsakanin musulmi da dajjal tsakanin musulmi da kafirai wadda su kafiran dajjal ne za su bi don in an yi wancan yakin shi kenan an rufe kofan yaki in mutum ya ce to ya juju ma juju fasu ko ba wadda yaya da su Allah ne zai halakar da su su wa kuraishin mulkuwa mulkuha za a fuski a karba mulki a hannunsu Mai yasa saboda annabi isa yana nan to shine zai zama a matsayin jagora Wata kunul ard ita bayan ita kasan kanta za ta kasance kafathuril fidda alfathuru al'ina'u ne kafathuri alfidda kaman kwano na azurfa ya yake akwai kyau ko babu akwai tsansi ko babu in ka gan shi straight smooth ba tumbitu ha bi ahdi adama za ta cire albarkunta da alkhairanta kamar yadda take cirewa a zamanin annabi adam alayhi salatu wassalam hatta yajtami an-nafar hatta waga mutane za su taru alal ƙitfi min al'inab alƙitfi wannan fi'lun bi mana mafi'ulun ne maqtufun ne ne za zake ce gutsurawa to na'am to ko dai tsinkewa tsinka ko guzura wanne ne dai abun a jikin ice ba ka san inab in zai fita rassan za ta yi karaman karamin hanci ba to a jikin hancin nan ne inabin zai fita kaman haka ne da yawa a jikin to ɗayan nan ne manzon Allah yake magana a kai kenan in ka gusura ɗaya hancin to a cikin hancin nan inabi da yawa ba amma inabi da yawan nan ko kadai in kana jin yunwa yanzu in ka siya kasuwa za ka koshi ne ba za ka koshi ba ba za ka koshi ba kadan ne gane wannan to wannan da kai kadai ba za ka iya abin nan koshi da shi ba shi ne manzon Allah ya ce ya ji tami'un nafaru alal kitfi min al'inab inabi tsinka ɗayan nan mutane tawaga za su taru a kanta fa yushbi'ahum sai ta kashe musu yunwa ta ishe su mun ji wannan bayanin ba wa yajtami'u an-nafaru 'ala ar-rumana sai ga mutane za su a akan rumman daya rumman ka sani ayi rumman in baka sani ba yanzu ka tambayi Sheikh Google zai baka ansa eh, abin nan rumman in ya nuna jaba karami haka daya za ta ishe ka kai ba za ta ishe ka ba amma wancan lokacin saboda albarkan fayushbi'ahum mutane yanzu ko uku ko kuma mutum biyu ma yanzu kai mun samu wani rumman babban mu biyu mun ci mun koshi ai mutum zai yi mamaki wanda dai daga abin nan Saudiya ko Egypt ya zo zai ce maka kai da Allah wannan wani irin magana ne rumman daya ko biyu kuka ci kun kuma kun koshi ba zai yadda ba wa yakunu thawru bi kaza min al bi kaza wa kaza min al mal thawr shine sa ba sa kudin da za ka siya sa zai zama kaza da kaza haka ne ba abinda ake nufi da kaza da kaza kenan sa zai yi tsada in za ka siya a wancan lokacin suna da tsada wata kunan farasu bidurahimat amma in za ka siya doki abinnan da wasu kudade in kaɗan ne za ka siya abin mamaki a inda sa ko shanu hmm? kudin da za ka siye ta yawanta zai fi na doki ai abin mamaki ne yanzu an ce doki a a hadisi ne kana ka cewa haddasa na fulanun a cikin buhari ko muslim ko muwatta ha? ko umdatul ahkam ko bulughul maram ka zo ka karanta hadisin da sahabbai suka ci dokin nan wani ya me zai ci ta an ci doki kuma wani ba zai yadda ba ko karanta hadisin zai ce waɗannan yan izala ne suna cin doki ba zai ga abin da ka karanta ba amma mai ta jawo wannan talauci ne kawai talauci ne ba talauci ina kake da kudin ina kake da kudin da za ka siya kazan ma abdullahi ka rabu da ragon kazan ma mutum nawa ne yake cin kaza balle tinkiya balle rago balle shanu sa dokin da muke ga yanzu zai yi arha ƙala manzon Allah ya ce la turkabu li harbin abadan saboda ba za a hau dokin ba saboda ya ha wannan kan doki ne ai fal'adati ada ya'du ba qila lahu sai suka ce fama yughli thawr ita sa kuma menene yasa za ta yi sada qala manzon Allah yace tuhrathul ard kulluha saboda mutane gaba da noma za su yi kaga albarkan noma ba da a ce mutane sun samu zaman lafiya da lokacin da ake zaman lafiya in ka gama secondary school hmm, ka ce kana so ka fara kasuwanci in ka nemi ba baka samu ba me za ka yi noma za ka yi za ka je bayan gari a yanka maka fili sai kai noma ka je ka siyar ka samu kudi sai ka je kai kasuwancinka amma yanzu wannan abin da aka rasa ita ce ita ma ta yi contributing gurin kara wannan fitina kara talauci da sauransu da sadan kaya wadda dai sadan kayan kasan mutane yawanci suna kasuwanci ne saboda su samu su more ba saboda su samu mutane masu samu sauki ba in ji wannan bayanin kaga wannan sharri ne ita ce ta jawo mana wannan kaga yanzu sadan shinkafa da ake yin nan da masara da ake yin nan mutum kila zai je wani garin da ake sayar da masaran ko shinkafan garin da ya siya da nan a tsakanin su akwai kila dubu goma ko ashirin ko talatin hmm? misali fa misali in akwai dubu talatin a tsakanin nan nawa ake sayarwa misali dubu arba'in shi nawa ya saya dubu ashirin to in ka zo mutane suna shan wahala ba ko ba haka bane ba jama'a abu daya in ka samu riban dubu biyar ko shida ba alhamdulillah ba amma ya zo yana ma jiran ya arba'in ba ta wuce ba haka ne ko ba haka bane haka ne wani in ya zo a hakan man an ce mushi kasiya za ta yi tsada fa zai je ya aje to wannan muguntan ita ce ta yi contribution ta farasul kullu kulluha saboda noman ne doki za ta yi araha sa ita kuma za ta yi sada saboda ana za a yi amfani da ita ne a yi noman wani zai ce to ina tractor abinan tractor da sauransu ba ina tractor a wani lokacin kasan wani irin yaki aka gwabza kuwa daga fitowar da dajjal zuwa yaju jomaju ha ka san wani bala'in da za a yawancin lokaci wannan abin da ke sama menene sunan shi ma satellite na saman nan shi ma ba zai tsira ba fa shi ma ba zai tsira ba komai babu na civilization wannan gaba daya mutane abin za su koma irin na da in ya yake makiyanin sai da takobi sai da kibiya ba bom ai bom din nan yakin na masaurata imanan kana zaune a garin ku shi ma a garin su kawo a garin su ne wannan yaki na masaurata ne madafa dafa face to face ne ake yi sai manzala ce wa inda kabla khurujid dajjal gabanin bayyanuwar dajjal thalatha sanawatin haka ne ba akwai shekaru uku shidadin masu matukar wahala kenan akwai wahala a cikin waɗannan shekaru guda uku yusibun nasa fiha ju'un shadidun mutane za su hadu da yunwa mai matukar tsanani a waɗannan shekaru guda uku yusibun nasa ju'un shadidun fiha ju'un shadidun yaya zai abin nan haka zai faru ya amuru Allahu samaa fi sanati al-ula a shekara ta farko Allah zai yi wa sama umurni an tahbisa thulutha matariha tarike ɗaya bisa ukun ruwanta saman ne za yi mata umarni ruwanta ta yi dividing so uku biyu ne za ta saukar wa ya'murul arba kasa ma Allah zai yi mata umarni fatahbisu thulutha nabatiha abinda za ta cire in ka shuka da abin biyu bisa uku ne za ta cire ɗayan ba za ta cire ba thumma ya'muru sama sannan a shekara fithaniya a shekara ta biyu Allah zai yi wa sama umarni fatahbisu thuluthai matariha za ta rike biyu bisa ukun ruwanta ita sama wa ya'muru arda ita kasa sama Allah zai yi mata umarni na bati ha? za ta rike biyu bisa ukun abinda za ta cire na alkhairan gona ثم يأمر الله السماء الله زي وسماء أمرني في السنة الثالثة الشيكرة نأكو فتحبس مطرها كله ذات ريك قباء يروت فلا تقطر قطرة كودا دقادة يبزات يبه ويأمر الأرض kaga an ba yi abin nan ruwa ba akwai waɗanda za su yi amfani da abin nan ba irrigation ko waɗanda za su yi amfani da ruwan kogi da sauransu ba wa ya al-arda ita kasan ma da kantan da sai kun kun abin nan kun sa ruwa za ta fita ba Fatah ba ta kullahu ita maza a hana ta a ce mata kakki cire ko daya kenan ko ka je ka kawo ruwan da takin ba abin da zai fita saboda kun fa kun ne fadatun bitu khadra ba za ta cire komai ba cikin kayan gonan nan kenan wannan hacciyawa kenan tunda ya ce falatun bitu khadra'a annakiratu fi siyaqi annafi umum ba falatun bitu khadra'a fala tabqa tu dhilfin ba abu mai farce illa halakat za su halaka gaba ɗayan kenan dabbobi za su halaka illa ma sha Allah sai wadda Allah ya ga dama Ƙila sai bai suka tambaya yi ya'ishu yu'ishu na nasu fi zalika az-zaman to ya munzo Allah menene za ta rayar da mutane a wancan zamanin da mai za su rayu ƙala manzala ce attahlilu yin addu’a la’ilaha illallah wattakbiru da faɗin allahu akbar wattasbihu da faɗin subhanallah wattahmiru da fadin alhamdulillah waɗannan su ne abubuwan da mutane za su rayu da ita wa yi jira zalika alaihim mujirar ta’am wannan za gudana ga su a madadin abinci mun bayanin ai sai ka ga bala'i tukuna ai hmm? yanzu wannan maganan wani ya ji zai ce to wannan abin kuma a'a da mutum ya fadi cikinta ya fada cikinta zai gane ai ko ba haka bane Allah ya raba mu da bala'i qala abu abdullah sami'tu abul hasan at-tanafisi yaqul shikenan at-tanafisi yace abu abdullahi ne ya nakalto daga shiqa ya kulu yana cewa sami'tu abdurrahman al-muharibiyya yace tanafis ce ni ma naji abdurrahman al-muharibiyya yana cewa yanbaghi ya da ya abinan ya dace an yudfa a hadal hadith amika wannan hadisin ila al-muaddib ai ila muallim ga malamai da suke karantar da yara al-muaddib yawanci malamai islamiyya ake nufi malamin islamiyya ko malamin da ke karantar da yara a gida shine almu'addibu saboda zai karantar da yaran kuma ya ladattar da su shi yasa sun ce almu'addibu hatta yu'allimahu as-sibyana Hazu har ya karantar da hadisin nan ga yara fil kuttabi a makarantu alkuttab almadarisu wadda kai a nan kana cewa islamiyya shine ne alkuttabu mun ji wannan bayanin ba to kaji kenan a karshe malam abin da ya faɗa shi rawil hadisi ya ce ga kaga manya-manyan malaman na abin da suka faɗa sun ce ya dace yara tun a islamiyya a karantar da su wannan hadisin su haddace su san ma'ananta saboda su zama ala basiratin ne mun ji wannan bayanin ba saboda haka an kai kana karantarwa islamiyya ko da labari wani lokaci ka ba a yaran ka san yara suna son labari in ka zauna shi kenan ka gugusura abubuwan yau kai nan gobe kai nan misali ko kuma a sati ranar laraba kullum za in ka karantar gabanin a tashi minti goma sha biyar za ka ba su labari irin wannan lokacin za ka yi amfani da shi irin waɗannan labarin duk za ka ba su za ka ba su kuma yara abin in sun koya imaninsu tafi na manya hmm, a talimu fi sigar kan naqshi fil hajar yara a ƙanana an ka karantar da su to kaman kai alama ne a jikin dutse in ji wannan bayanin ba to to kamar yadda muka fada a karkashin ba al'allamatul albani ya kawo wannan hadisin a cikin littafinsa qissatul masihid dajjal wa khurujuhu kuma yayi magana akan wannan hadisin akan isnadan akan jimlolinta bi ishabin saboda haka a ka na ɗalibi ka koma wancan littafin ka karanta in ji wani bayanin ba littafi ne ɗan ƙarami risala ce yanzu za ka yi firintin kwana daya bi babu ka kama karanta shi to jama'a mun ji dajjal mun ji fitintunun dajjal kuma mun ji alamominsa alamomi wadda an ka gani in ka gansu fitowar shi ta kusa duka mun ji ba to allah ya tsare mu to tun da ne mun ji alamu mun ji fitintunu abinda za mu tuna shi ne mai yaya za mu tsira hmm? ai duk lokacin da ka ji bala'i kwakwalwanka za ta ce to ya za a yi ayi kai babu a ciki gaba haka ba ita ce almas'alatun rabi'a mas'ala ta hudu wannan fadin nan typing error ne inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama allama ummatahu ma yattaqu ma yattaquna bihi fitnatahu manzo Allah sallallahu ya karantar da al'umman shi abinda za su kare kansu daga fitintunun dajjal kenan wasu addu'o'i ne wasu majors ne za ka yi takin saboda ka samu sira daga fitintunun dajjal wa ahammu hadhihi al-ashya mafi muhimmanci a cikin waɗannan abubuwan allati taqi min ad-dajjal wanda za ta kare ka daga dajjal farko ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi mutum ya san sunayen Allah da siffofinsa wadda ita siffofin Allah la yushariku fiha ahadun ba wadda zai yi tarayya da Allah to saboda in mutum ya san siffofin Allah fa ya'lam zai sani annad dajjal kenan shi dajjal basharun ashe mutum ne ya'kulu yana ci wa yashrabu yana sha wallahu munazzahun an dhalika Allah madaukin sarki shi sarkakke ne daga wannan Allah madaukin sarki baya ci baya sha kai kana ci kana sha ne saboda ka rayu haka ne ba to Allah kuma hayyun la yamutu ne baka gani ba Allah subhanahu wataala a cikin akan annabi Isa wa ummuhu siddiqatun kana fasl al-khitab kana ya'kulani at-ta'am ba labari aka baka bane ba kawai menene mafhum da mutumin da yake ci yana ci yana sha kenan me na ji ba zai hakan ma da na'uwa an sannan matayi ba allah ba ne amma ba mutumin da yana ci yana sha na akwai rauni ina waɗanda suka yi biology microbiology da sauransu wanda yana ci yana sha akwai abubuwan da zai faru tare da shi ai ko ba haka ne? wato indai kana ci kana sha kenan yunwa za ta kama ka sannan za ka ci a nan na kasashe ne kenan kana bukatan ka ci ka sha kaji daya in ka ci ka sha abin ba zai tabbata a cikinka gaba daya ba sauran kuma ragowan yana za ka kai ka gani dole za ka shiga bandaki ba kuma wanda yana ci yana sha kenan mutumin nan biologically dole wani lokaci zai rashin lafiya da kwanta a asibiti ko a gida kamar da yawon da yake yi ko a gida wani lokaci ko kan shi sai ya yi ciwo mutumin da zai ce maka ni fa yau shekara na ashirin ban taba kwanci a asibiti ba ai to kaji bai taba kwanci a asibiti ba ne amma ya ce maka ko kaina bai yi ciwo ba kai kai da wannan magana hmm? ko ciwon ciki Allah ya maka albarka ka gani kaga ko ciwon ciki yanzu in baka ci ba cikin za ta yi ciwo ne ba za ta yi ba mun ji wannan bayani to inda Allah subhanahu wataala ya ce kana ya kula ni ta'am kenan yana so ya karantar da kristoci cewa Allah ku ba yana ci yana sha to yana ci yana sha mu kuma ba ma ci ba ma sha mun ji wannan bayanin ba arabun tabulu sa'alibu fawqahu ba laqad hana man barat alaihi sa'alibu to sabida haka mutum ya san sunayen Allah da siffofinsa wadda ya kadaitu da ita saboda in ya yi haka mutum zai san cewa dajjal mutum ne yana ci yana sha Allah madaukakin sarki shi sarkakke ne daga waɗannan abubuwa sannan wannan dajjal mutum ya san cewa shi dajjal awar mai ido ɗaya ne wallahu laysa awar Allah kuma ba mai ido dai bane ba wannan manzon Allah ne ya faɗa wannan la yara ahadin rabbahu hatta yamut sannan mutum ya san cewa ba wanda zai ga Allah sai ya mutu saboda haka duk hayaniya da rudu da bala'i da mafarkin da kai ba ko wani ya baka labari hmm, ya ga Allah kawai karbu da shi babu ba za ka ga Allah ba in baka mutu ba ba zai yi ba in ji wannan bayanin ba da ce ba za ku ga Allah ku ba sai kun mutu kenan duk mutumin hayaniyan da ya yi da khawarikul adan da zai yi saman ne ta sauka kasan ne a'a ha watan ne ta yi kasa ta sagu biyu a'a shine ya fire ya sama ya raya mutum duka kai dai in ya ce Allah kasancewa kai ba za ka ga Allah ba sai ka mutu wannan abin ba kakka doke ta da wasa fa mun ji wannan wadda ya rahun na shi dajjal ko mutane za su gan shi ɓaro idonsu biyu inda khurujihi in ya bayyana mu'minuhun wa kafirun mumini da kafiri duk za su gan shi sannan na biyu a ta'awudu min fitnati dajjal neman kariya daga fitintunan dajjal khasatan fi sala musamman cikin sallah saboda waradat bidhalika lahadithus sahiha akwai hadisai ingantattu akan wannan a ciki akwai hadisin na Aisha radiyallahu anha kisa sallam ya kasance yana addu'a a cikin sallah Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya taifin ero ne wal mamat kun gani ba ma taifin ero bane wannan computer wani lokaci in larabci rubutun larabci ne saboda kwamfutan bahago ne hmm? in kai taifin wani lokaci zai tsarwata abin tana yin haka inda kana tafi na larabci kasan wannan abin mun ji wannan bayanin ba ai jama'a mu musulmi ba ai mun kade akwai kalubale da yawa akan mu yanzu wannan rikicin da ake yi na abin nan na isra'il na na isra'il da palestine din nan facebook da youtube da sauran kafafen yara labarai din nan ai in ka shiga kana yada abu in favor of palestine kuma abin yana da tasiri mai za su yi za su blocking za su cire ga mutane suna maganganu suna yi suna ana cirewa a cikin duniyan musulunci musulmi ba waɗanda suke da ilimin da za su yi irin wannan application babu ne Ali akwai ko babu akwai su amma suna yi ne kalubale ne a kanmu shi yasa ne ake so yara matasa su yi karatu ɗin sun yi karatu sun kore a gaba abinda zai bayyana allah ne kada ya sani in ji wannan bayanin ba mm. ka karanta medicine yana da kyau karanta computer da kyau a wannan zamani tana da tasiri sosai hmm? karkace ce eh, na wannan abin yana zamu iya a'a su kuma yasa suka iya ne wallahi akhrajakum min butuni ummajikum la ta'lamuna shay'an mun ji wannan bayanin ba saboda haka in dai kai matashi ne ba yanzu kana secondary school ko ka zo karshe kai karatu ka manta da wai babanka in baka yi karatu ba zai ji haushi a'a daga baya kai zaka ji haushin kanka in baka yi karatu ba mun ji wannan bayanin ba saboda haka kai karatu masu nan fa ban iya ba ka nemi wanda zai nuna maka kawai ka koya mun ji wannan bayanin saboda ai ka sai ka gama secondary school tukuna ma zaka fara karatu ai yanzu wanda ya yi ulumul ala misali ka karanta nahau ka haddace alfiya hmm? a balaga ka haddace misali a talatatul hunun ko wani abunka ko ka san wani alfiya a balaga ka haddace ka zo sar ka zo nan ka je can larabci ka kure kap usul ka iya hmm? ka gama ulumul ala ba ka zama malami ne ba ka zama malami ba ulumul ala ka tara ai wannan wasail ba wanda ya siya mota ya gama zuwa inda zai je ne ko ba haka ba ne kasan akwai wasa'il akwai makasid ba to ulumul ala an ka abin nan ka karanta ka kore me yake so ka karanta qur'ani da hadisi ka hadda abin nan ka fahimta ba kenan lokacin da ka iya ulumul ala sannan ne ma ka fara karatun kenan mun ji wannan bayanin ba menene ma'anar wannan a ah, yanzu ka za ka iya ka bude ka karanta ka fahimta shikenan sai ka samu malamai wadda za su karantar da kai tafsiri da hadisi sai a baka asamin ka je ka duba kaza ka je ka duba kaza ka zo ka tattauna shikenan sai kai gaba mun ji wannan bayanin to kai ma haka an ka gama secondary school yanzu ulumul ala ne ka tara kai ma ayat abunan tsarin abunan bature haka ne za ka yi primary da secondary gaba da menene wasa'il ne ba makasid a cikinta primary school da secondary guri ne wadda ake so a baka kayan aiki kamar mutum ne zai je gona sai ce mishi in ka je ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi in ka yi kaza abu kaza zai faru nan in bai je gona ba mai yayi aikin banza ba to kai ma primary da secondary nan in kana primary school to fursa saliha ce kana secondary school har yanzu kana da lokaci saboda aka kai karatu makarantar da muke zuwa bayan karatu wannan lokacin ba wanda zai ce maka ka kawo abu kaza kai cefe ne kai kaza babu ba ka samu wani in ba ka da kudin da zaka biya ka je ko wani anguwa ko da keke zaka je ka samu wani wadda zai nuna maka master physics ko a sati so da ka je ya nuna maka ya baka assignment kai ka kore saboda a gaba baka san abin da Allah zai mai da kai ba Kun ji bayanin ba kai karatu fa kai karatu karkace in ban zo in ban da binnan dauki nan ba wani ba na zai ji haushi in ya ji haushi ma me ya amfani haushin in kai baka yi karatu ba ma kanka ne mana amila salihan falinansu yaman na sa'a ba alaiha mun ji wannan bayanin ba to Allahumma menene ta kawo mu nan jama'a wannan taifin da muke fada yanzu microsoft word din nan inda ce akwai larabawa ne suka yi wani ne ya iya ya kore a larabcin yayi kenan wanda zai tafi na larabci ma ya samu wancan wannan zai na turanci ma ya samu wannan ko ba haka bane ba tashin hankali ai wa a'udhu bika min fit Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من المأثم والمغرم kun ji jimlolin ba to Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ni ina neman tsari ka min fitnatil mahya daga fitintunin rayuwa wal da mutuwa mahya wal mamat ne ba أحيا يحيي محيٍ اسم فاعل محيا اسم المفعول أكن يبقى أحيا ثلاثين يكون مزيد نعم مزيد بقى أفعلني أي تو in ka je masdar meme سمدا ثلاثة أحرف masdar da ismul zaman masdar mimi da ismul zaman da makan menene maf'al ne a'a ismul maf'ul ne mun ji wannan bayanin ba hmm, ismul maf'ul ne to mahya nan ismul zaman ne fitina rayuwa mamat mata ya mutu mautan mamat wannan mimi shi ma mata ajwaf ba haka ne mata ya mutu mautan to min salata thalathati la fi illa hoti bi maf'alin limas masdarina ma fihi hikad rumila haka ne ba mamat to mecece fitinan rayuwa mecece fitinan mutuwa a cikin sunan na tirmidhi dini sindi wadda yawa sunan na tirmidhi shara yana kalci maganan ibnu daqiq al ibn da qayyim ya ce fitinar rayuwa ita ce abin da za ta bullo wa mutum hmm, ma ya'ridu lil insani min muddati hayatihi minal al min al abin da za ta fitini mutum a rayuwarsa ta duniya na shahawa da jahilci da sauransu jana bayanin daga shahawa kan fitinatun shahawat wa fitinatun shubuhat waɗannan fitintunan fitinan da za ta bullo wa mutum a duniya ta fitine shi in ka ce a a'udhu bikan min fitnatil mahaya duk abin da zai bullo maka a rayuwanka ka nemi sari wal mamat yi ce ko dai fitina ta lokacin da mutum zai mutu kenan da me kan me zai mutu ko kuma azaban abinan fitinan kabari tambayar da za a mutum ita ce fitnatul mamati din mun ji wani bayanin ba to Allah ya tsare mu fitnatul mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min adabil wa wannan azaban kabari ba wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wannan ita ce babban ita ce mahallin shahid ina neman sari daga fitinan dajjal Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal maghram ma'tham abinda za ta jawo maka kai laifi maghram bashi kana neman sari sarin Allah daga bashi dama mutum ya rasu da bashi a kansa akwai bala'i ai to mun ji wannan kaga wannan in kana sallah kai tahiyya Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr min adhabi jahannam wa fitnatil min sharri fitnatil masihid dajjal in dai addu'an nan ka san akwai nau'i biyu ko uku ma in ka haddace daya to tayi in kana sallah a cikin abin ah, tahiyyan abin tahiyyan ka na karshe in kai sai kai wannan addu'an bi itqanin haka wannan hadisin mutafaqun alaihi ba akwai hadisi na ah, Abu Huraira ma kisa sallam yace idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir in dayan ku ya ya gama tahiyya na karshe bayan da yi salati falyata'awwad billahi min arba'a ya nemi sanin Allah daga abubuwa guda hudu daga azaban jahannam min azabi jahannam daga azaban kabari daga fitina na rayuwa da mutuwa daga kuma sharrin fitintunun dajjal mun ji wannan bayanin ba saboda haka wannan addu'an kari ke ta kullum in kana sallah ko nafila ne ko farilla ce ka sa wannan addu'an kar ka yi sallama sai kai wannan addu'an sannan na uku hifdhu fawatihi suratul kahf mutum ya haddace ayoyi na farko farko na suratul kahf nan akwai hadisi na Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu ma'aikin sallam a cikin hadisi hadisi yana cikin sayin musulmi hadisi na 2938 mun zala ce faman min minkum wanda ya riski dajjal a cikin ku falyaqra alaihi fawatiha suratul kahf to ya karanta mai farko farkon ayoyi na suratul nan haka abu darda ya kawo hadisi daga maki sallam maki sallam ya ce man hafiza ashra ayatin min awwal suratul kahf wanda ya haddace ayoyi goma na farkon suratul kahfi usma min ad-dajjal Allah zai kare shi daga fitinan dajjal akhrajahu musulman wannan hadisi na 809 mun ji wannan bayani saboda haka yanzu kai kana karanta alqur'ani izm naka nawa ne biyar ne ko goma ko 20 inda izm naka ya kai 20 ko 30 in dai baka ga suratul kahf ba to kai maza ayoyi goma nan ka je ka samu wanda zai nuna maka ka karanta ka haddace su saboda sare mun ji wannan bayanin ba saboda baka san abin da gobe zai zo da shi ba sannan na hudu al-firar min ad-dajjal guduwa daga dajjal din wal ibtiadu anhum mutun ya nisance shi wadhalika abin da yasa an ka ganshi ka gudu ka bar inda yake ka je wani gurin ka daban lima ma'ahu min ash-shubuhati saboda shubuhohin da ke tare da dajjal wal khawariqil azima da abinda sun saba wa al'ada khawariqul al'ada ita ce misali yanzu zaman kan nan kaga mutum yayi fuffuke ya fire me zaka ce wannan kuma wani abu haka ne ba kaga wannan ita ce khawariqul al'ada kuma mutum kaga yana tafiya kan ruwa wannan khawariqul al'ada ne to shi khawariqul adan shin nan al khawariqul azima sama a ce a ce mata tayi ruwa yi kasa ta fudda al wannan duka ai ita ce khawariq da yake fada allati qad yaftatinu biha al mar wanda zai yi mutun ya fitano daga wannan abubuwan ya bi shi fa wal afdal kuma mafi al khairi sukna makkah wal madina in mutun zai samu ya zama yana cikin garin makka ko madina fa innahu la yadkhuluha kama taqaddama ba zai shiga makka da madina ba to kaji wannan fitinan dajjal in ta bayyana me za ka yi karkace kai mumini ne ka je gurin a'a gudu za ka yi kada ka kusanci gurin mun ji wani bayanin ba imran ibn hussein hadisinsa daga ma'aikisar sallam ma'aikisar sallam ya ce man sami a dajjal wanda ya ji dajjal ya bayyana to yan a anhu ya nisance shi fa yan a anhu na a yan a yan ne fal a anhu fa wallah mai yace na ransa da Allah innar rajula ko mutum fa la ya'ti zai zo gurin dajjal wa huwa yahsabu annahu mu'min yana ganin kansa shi mu'mini ne ba zai bi dajjal ba Fa fayattabi'uhu sai ga kaga kwasam zai bi dajjal mimma yub'athu bihi min ash-shubuhat saboda yawan shubuhohin da ke tare da dajjal mun ji wannan bayanin saboda haka an kaji dajjal ba za ka ce wannan abin fa gaskiya ne yanzu mutane jarabansu na wayan nan komai sai sun yi abin nan snapping ba ko su yi video ne mutum shi na a cikin ruwa hmm? ruwa tana so ta tafi da shi kyawunta ku nemi wani igiya ku abin nan ko ku shiga ku cire shi ba amma mai ake yi video ne ake yi ga shi nan fa ruwa yana zai kashe shi wannan shari na waya ne an yi accident mutane sun yi accident ba san ya al'amarin yake ba wani gashi a kwance wani a jefi a can amma wani wawa sai ga ya ya dau waya yana video rin to me zaka gani za baka kuɗi ne me amfani wannan haka wasu ma ka san hauka iri iri ne aljununu fununu yanzu mutum yayi aure hmm? first night ya zo ya shiga gida abokai sun yi rakiya sai ga wani saboda wauta a nan gurin kuma zai cire waya ya yi video ring to me za ka yi video ring za ka kai ma wa wa zai gani tsakani da Allah fa gashi nan yi video ring gashi nan ya zo ya shiga kuna mushi magana to me amfani yin video ring din akwai ne ka tambayi kanka mana ai babu bayan shekara 20 ka do bidiyon ka gani ka gani kai kuma me amfanin bidiyon akwai ne babu sai da an ka za ka yi abu ka san ka ga abin yana da amfani ko babu kuma wani mutum sai ya yi wani abu tukun za ka shi ashe wannan fa kawai kaya ne kawai gemu ne ba mutum ne rashid ba ne ba ka gan shi gashi nan kana gan shi mutum ne mai mutunci amma kun shiga wani irin wannan gudun sai ga ya dauke waya yana rin in ji wannan bayanin sai da kan mutum ya amfani da hankalin shi sannan matsalar mu ta biyar wujubul imani bi khabarin dajjal wajibcin imani da labarin dajjal dole ne mutum ya yi imani da dajjal Allah subhanahu wataala ya aika manzanni tare da shiriya da gaskiya kuma ya farlanta bayan shi su yi imani da su annabawan kuma su gaskata da abin da za su ba su na labari kuma mutum ba zai zama cikakken mumini ba sai ya yi imani da abin da ke gaibu ne saboda Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaib alif lam mim kitabu la raiba fi hudan lil kenan shi littafin hudan shiriya ne lil muttaqina ji fa hudan littafin shiriya ne lil ga waɗanda suke masu tsoron Allah to su wane ne masu tsoron Allah da littafin nan zai zama shiriya gare su kenan in ba su ba ba wanda littafin nan zai zama shiriya gare shi احشنا الذين يؤمنون بالغيب كاجدا ويقيمون الصلاة كاددا وما رزقناهم ينفقون فرق إيمان الغيب النبي ينسل الله نأكو بد زكا ولا نابو مباسا ربوا من جوانا بيانين با دول نمتن سيا إيماني دشي نمتن بي إيماني للرجال با توبا إيماني با سبرا الذين يؤمنون بالغيب bata cika ba afa min bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd mutum zai fara cikin wannan saboda haka dole ne mutum ya yi imani da shi in mutum bai yi imani da shi ba to kamar bai yi imani da duk abin da aka saukar wa maki sallan ba to wannan shine karshen abubuwan da ko kuma abin da muka iya tarawa abin da muka karanta daidai Allah ya mu ladan shi kuma mai aiki da shi abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana to kun ji abubuwan da suke tattare da dajjal saboda ka kun ala basiratin inda Allah ya sa ka zama limami na abin nan eh, juma'a to wani abin nan ka sa wani lokaci wadda za ka ringa tunatar da mutane akan irin waɗannan fitintunan musamman na shi dajjal saboda yanzu mimbarai mimbarai sun bushe game da ambaton abin da ke tattare da dajjal kun ji wannan bayanin ba sannan kuma kaga su waɗannan kafirai yanzu yahudawa da yahudawa musamman su kiristoci sun yadda nabi isa zai zo sun yadda dajjal zai bayyana antichrist christ suke cewa yahudawa kuma su antichrist suke cewa hmm? su yahudawa sun yadda zai zo ɗin amma su suna son dajjal din ya bayyana saboda su bi shi ne na ga wani documentary kaga yanzu president na ah, israel netanyahu wannan mutumin ya dade ya je gurin wani babba cikin mutanen su yahudawan nan ya je ya ce mishi sun gaisa ya ce me ya kawo ka ya ce ya zo ne saboda su sa mai albarka ya ce to yaya abubuwanmu na jiran dajjal kuna yi zan yi dropping na wannan link na a group Allah ya ta sai ce muna yi yace to ku yi fa muna jira har yanzu bai bayyana ba wallahi haka yace muna jira har yanzu bai bayyana ba <laughs> kai kana bacci mutane suna jiran shi suna ma Allah Allah ya fita kuma a cikin film da ake gani a cikin cartoon akwai sun yi cartoon wadda za ga pyramid za ga abu mai ido daya wannan duka mahidat ne jiran dajjal suke yi mun ji wannan bayani saboda haka mai hattara a gidanka a gidanku wani ifin ne wani irin fim ake gani wani irin katun ake gani kai hankali mun ji wannan saboda yara abinda suke gani kokolonsu za ta yi grafin ne in ta yi grafin ta zauna baka san abin da ta haifar ba saboda haka a yi hankali duniyan mu na yanzu fitintunu sun yawa wadda mun karanta addu'ai ma nan. ba gidan da ba za ta shiga ba mun ji wannan bayanin ba da aka Allah ya sare mu mm. to mu karanta Fatiha mu yi tawassuli da shi ɗan uwan mu wanda suke garin Palestine musulmi ha a cikin su akwai musulmin akwai wanda ba musulmi ba da sauransu mu dai mun san akwai ɗan uwan musulmi a ciki mu karanta Fatiha mu yi tawassuli Allah ya ka musu dauke ya ba su zaman lafiya ya kwatan musu kasarsu ya kori waɗannan arnan daga garin su. ya ba su zaman lafiya da lumana sauran musulmi su sudan da yaman da sauransu duka allai ba su zaman lafiya allai kawo musu dauki mu kuma anan akwai waɗanda suke marasa lafiya allai ba su lafiya yan uwanmu akwai masu zuwa eh, masu yin exam kuma akwai wasu kaga nan ɗaya ma a ɗaya ɗan uwa abba shi ma ya ji abin eh, service ne akwai yan uwan abin da yawa cikin ɗalibai wadda sun gama makaranta sun je sabis to su ma Allah madaukin sarki ya ba su lafiya ya kare su game da suka je lafiya Allah ya dawo su da abin dawo da su lafiya Allah biya mana bukatun mu na alkhairi fitintunu da sharri Allah ya kawar da su daga gare mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا ووفقنا ما تحبه وترضاه اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا اللهم نق قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خواينة الأعين وتخفي الصدور اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم اجعلنا مما ياتنا امنا يوم القيامه اللهم اجعلنا مما ياتنا امنا يوم القيامه اللهم يسر امورنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعدانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم يسر امورنا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم انت العليم والخبير بما تكن صدورنا اجعلنا من امورنا فرجا ومخرجا واقضي حاجتنا انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله